Տեղական ժամանակով 15-ն անց է 15 րոպե։ Հանրայինի ուղիղ եթերում աշխատանք շարունակում է Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Ռադիո լսող բարեկամներ, անկախ օրվա տրամադրվածությունից եղեք հոգով ուրախ եւ օրը շարունակեք բարձր տրամադրությամբ։ Ստուդիայում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Խաչմերուկի այսօրվա էջում Զրույցներ գրականության մասին շարքի շրջանակներում այս անգամ լրագրող Վան Նովիկովը անդրադարձել է Արցախյան ազատամարտի մասնակից արձակագիր Աշոտ Բեգլարյանի գրականությանը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից ներկայացնելու է Մարգարիտա Ուշունցը։ Օրեր առաջ Խաշաթաղի շրջանի Կովսական քաղաքում հանդիսավոր պայմաններում նշվեց համայնքի հիմնադրման 20-րդ տարեդարձը։ Այս կապակցությամբ մեր գործընկերուհի Վարդուհի Բաղդասարյանը զրույց է ունեցել համայնքի ղեկավար Ռազմիկ Մարկարյանի հետ, ով 20 տարի բնակվում եւ արդեն 10 տարի ղեկավարում է համայնքը։ Պատմական տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Զրույցներ գրականության մասին շարքի շրջանակներում այս անգամ անդրադառնալու ենք Արցախյան ազատամարտի մասնակից արձակագիր Աշոտ Բեգլարյանի գրականությանը։ Պատերազմի թեմայով նրա ռուսագիր պատմվածքները, որոնք ինքնատիպ դիտանկյամբ արտացոլում են մարդկային բարոյահոգեբանական խորշերտերն ու բարդ հարաբերությունները, որոնք թերևս միայն պատերազմական պայմաններում են դրսևորվում, թարգմանվել են նաև մի շարք այլ լեզուներով ու լայն ճանաչում են վայելում աշխարհի շատ երկրների ընթերցողական ու գրական շրջանակներում։ Արժանացել ներառել է միջազգային գրական մի շարք նշանակալի մրցանակների։ Արցախի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի գրական ընտանիքների անդամ է։ Պատերազմը մարդկային բնավորության լավ ու վատ կողմերի, երբեմն նաեւ դրանց ծայրահեղ դրսևորումների կիզակետն է։ Աշոտ Բեգլարյանը վավերագրության հետ մեկտեղ ղեղարվեստորեն արտասոլելով պատերազմն ու մարդկանց ստեղծագործությունների հիմքում խաղաղության ու մարդասիրության գաղափարն է առաջ մղում։ Մարդը ծնվում է ապրելու համար եւ որ ամենակարևորն է ցանկացած պարագայում մարդ մնալու առաքելությամբ։ Օրերս Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում նորաբաց հերավար ուսուցման կենտրոնում նշվեց անվանի արձակագրի ծննդյան 50 եւ ստեղծագործական գործունեության 30-ամյա հոբելյանները։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանն իր խոսքում բարձր գնահատեց Աշոտ Բեգլարյանի գիրը, որն աշխարհին պատմում է իր հող հայրենիի համար անznուրած մարտնչող Արցախցու մասին, ով միաժամանակ խաղաղասեր ու մարդասեր է հայ իրականության մեջ նա որպես արձակագիր ունի իր ձեռագիրը, ունի իր մտածողությունը, իր ոճը եւ նրա ստեղծագործություններում վավերագրական տարը բավականին զգալի է եւ այդ վավերագրականությունը կարողանում է նա գեղարվեստական լավագույն միջոցներով ներկայացնել ընթերցողին Եվ մի առանձնահատկություն եւս ունի։ Արցախյան ազգագրական շարժման մասին գրում են մեր բոլոր գրողները, սակայն պիտի ասել, որ հնարավորությունները թույլ են տալիս թարգմանել, բայց Աշոտ Բեգլարյանի դեպքում նա գրում է ռուսերեն լեզվով եւ բնականաբար շատ ավելի մեծ լսարան ունի, որին կարողանում է որպես ՎԿ, որպես Արցախյան շարժման տարեգիր առաջին ձեռքից մատուցել իր խոսքը։ Աշոտ Բեգլարյանը որպես արձակագիր, որպես Արցախյան շարժման ակտիվ մասնակից, որպես նվիրյալ հայ մարդ կարողանում է իր գործնեությունը կառուցել այնպես, որ դա ի վերջո լինի ի հոգուտ հայ ժողովրդի Արցախյան հիմնախնդրի լուծման։ Գրականագետ Սոկրատ Խանյանը անդրադառնալով Աշոտ Բեգլարյանի ստեղծագործության առանձնահատկություններին նշեց. Աշոտ Բեգլարյանի լեզուն ռուսերեն է բայց գրականության ազգային առանձնահատկությունները լրիվ հայկական են։ Աշոտի մոտ լեզուն դնում ենք մի կողմ եւ վերցնում ենք այն կոլորիտը, որ ինքը ներկայացնում է իր վիպակներում, իր պատմասկներում, նաեւ գեղարվեստական ակնարկներում, նաեւ իր ստեղծած կերպարների ազգային հոգեբանությունը, լրիվ հայկական հոգեբանություն է, հայկական կենցաղը, մեր սովորությունները ամբողջությամբ հայկական են Իդեպ միջոցառման մասնակիցներին Ռուսաստանի Նիժնի Նովգորոդ քաղաքից տեսակապով միացավ նաև Աշոտ Բեգլարյանի մտերիմ գրչընկեր հայ ժողովրդի ռուս բարեկամ Վիկտոր Կոնոպլյովը, ով հայերեն ողջունելով արցախցի գրչընկերներին նշեց, որ Արցախը միշտ էլ հարուստ է եղել տաղանդաշատ անհատականություններով, որոնցից է նաև Աշոտ Բեգլարյանը ում շնորհիվ նաև ինքը խորապես բացահայտեց ու սիրեց այս լեռնաշխարհն ու նրա մարդկանց։ Арцахская земля всегда рождает очень талантливых людей. Արցախյան հողը միշտ էլ ծնում է տաղանդաշատ մարդիկ։ Օրինակներ շատ կարելի է թվարկել, եւ դու Աշոտ այդ մարդկանց շարքում ես։ Եվ դու կրում ես Արցախի լույսը ոչ միայն Հայաստանում ու Արցախում, այլ նաեւ Ռուսաստանում եւ այլուր, որովհետեւ քեզ ճանաչում ու սիրում են ամենուր։ Շնորհակալություն հայտնելով հնչած ջերմ շնորհավորանքների ու միջոցառման համար Աշոտ Բեգլարյանը նշեց, որ կյանքում ամենակարևորը համարում է մարդկային ջերմ հարաբերությունները, անկախ ամեն ինչից сожалению, время быстро летит, и нам остается вот проживать каждый миг вот Ցավոք ժամանակն արագ է սլանում, եւ մեզ մնում է միայն ապրել մեր կյանքից հեռացող ակնթարթներն ու միմյանց փոխանցել մեր հոգու ջերմությունը, որովհետեւ կյանքում ամենաիրականն ու մնայունը մարդկային པարզ սովորական ջերմությունն է, որ փոխանցում ենք իրար։ Նշենք, որ Հոբելյանական միջոցառմանը ելույթներն ուղեկցվել են Աշոտ Բեգլարյանի պատմվածքների հատվածապար ընթերցմամբ, ինչպես նաև հնչել է Վիկտոր Կոնոպլովի բանաստեղծությունը՝ նվիրված Արցախին ու Հոբելյարին։ Հոբելյանական գրական միջոցառմանը արձակագիրն իր մակագրությամբ ընթերցողներին նվիրեց պատմվածքների վերջին ընտրանին հաղթահարում վերնագրով։ Էջը պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ a corazón. la storia da un amor como lo hay a otro igual, que me hizo comprender tu dolor, tu dolor.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 աշխարհն աչքիս հազար անգամ սիրունացավ աշխարհի մեջ Հայկական ժամանակով 15-ը 30 րոպե առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հարգելով իր հիմնադիր Զարեհ Սահակյանցի վառ հիշատակը նրա Հոբելյանի նվիրված համերգային ծրագրով ներկայացավ։ Երեկոյին հանդես եկան ջութակահար Նիկոլայ Մադոյանը, ալտահար եւ տրոմբոնահար Խուան Պարդոն, Իսպանիա, կանոնահար Նարեկ Գազազյանը, ֆլայտահարներ Մարիա Լալայանցը եւ Լիա Հարությունյանը, ալտահար Մաքսիմ Նովիկովը, Ռուսաստան։ Համերգային ծրագիրն անցկացվեց նոյեմբերի 11-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը նվագախումբը ղեկավարեց դիրիժոր Հարություն Արզումանյանը։ Երաժիշտները եւ նվագախումբը համերգային ծրագրում հանդիսատեսին ներկայացրին Գեորգ Վագենզեյլի, Ծովինար Հովանիսյանի, Երվանդ Եկանյանի, Էդվարդ Միրզոյանի, Մաքս Ռեգերի ստեղծագործությունները։ Ալտահար Մաքսիմ Վենգերովը թեև Հայաստանում բազմիցս հանդես է եկել համերգներով, սակայն կամերային նվագախմբի հետ առաջին անգամ էր ելույթ ունենում։ Պրոֆեսիոնալ նվագախումբը շատ հաճելի էր համագործակցել։ Ինձ համար մեծ պատիվ է մասնակցել Զարեհ Սահակյանցի 85-ամյակի նվիրված համերգին։ Գիտեմ, որ Զարեհ Սահակյանցը երաժշտ արվեստում շատ բան է արել։ Գիտեմ նաև, որ ալտ է նվագել։ Ինձ նրա մասին շատ բան է պատմել Սահակյանցի դուստրը Սաթի Սպիվակովան, նշում է Մաքսիմ Նովիկովը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նոյեմբերի 9-ին այցելել է դերասան ու ռեժիսոր Երվանդ Մանարյանին, հանձնելու նրան ժողովրդական արտիստի կոչումը։ Այս մասին Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է Երվանդ Մանարյանի որդին Քրիստ Մանարյանը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն է սառավոտ եկել էր հանձնելու Երվանդ Մանարյանին ժողովրդական արտիստի կոչումը, ինչպես ինքը նկատեց տասնամյակների ուշացումով։ Նստեցինք ու հիշեցինք հին կյանքի դրվագները, ընդհանուր ծանոթներին լիքը ծիծաղեցինք ու շատ երջանիկ տեսք ունեին երկուսն էլ, գրել է Քրիստ Մանարյանը։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ստորագրել է հրամանագիր Երվանդ Մանարյանին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի պատվավոր կոչում շնորհելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Լիլիթ Մակունցը վստահեցնում է, որ Մնջախաղի պետական թատրոնի համար շենքի բնտրտուքների հետ կապված աշխատանքները շարունակվում են։ Մակունցն ասել է, որ շաբաթական կտրվածքով իրեն հաշվետվություն է ներկայացվում կատարված աշխատանքների հետ կապված։ Ինձ ներկայացնում են, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվում, որպեսզի Մնջախաղի թատրոնը ունենա նոր կառույց։ Մինչ այժմ ներկայացված բոլոր տարբերակների հետ կապված ընդհանուր համաձայնություն չի եղել։ Մշակույթի նախարարությունը կարող է տրամադրել հասցեներ, թե օրինակ որ կառույցների հետ կապված է առաջարկ ներկայացվել, նշել է նա։ Նախարարի պաշտոնակատարը վստահեցրեց, որ որևէ պահին աշխատանքներն այդ ուղությամբ չեն դադարել։ Մնջախաղի թատրոնը շարունակում է իր գործունեությունը նշված վայրում եւ կարող է շարունակել որքան նախատեսված է պայմանագրով, հավելել է Մակունցը։ Մնջախաղի պետական թատրոնը մինչ օրս սեփական շենք չունի եւ վարձակալության հիմունքներով շարունակում է գործել ու բեմադրություններ ներկայացնել Երևանի պատանի հանդիսատեսի պետական թատրոնում։ Ֆրանսիայի ամենահեղինակավոր գրական մրցանակներից մեկը Ռնոդոն այս տարի շնորհվել է 33-ամյա գրող Չարլի Հեբդո ամսագրի նախկին աշխատակից Վալերի Մանտոյին։ Բոլսահայ լրագրող մտավորական Ստամբուլի Ակոս հայկական պարբերականի հիմնադիր ու նախկին խմբագիր Հրանտ Դինքի մասին գրած Ակոսը գրքի համար։ Ինչպես փոխանցում է Ակոս պարբերականը, մրցանակը ստանալիս Մանտոն նշել է, որ հիացած է Դինքի գաղափարախոսությամբ եւ նրա մարդկանց առերեսման բերելու անկոտրում ձգտմամբ։ Դինքի քաղաքական դիրքորոշումը շատ հետաքրքիր էր, նրա նպատակը ոչ սեփական իրավացիությունը ապացուցելն էր, այլ մարդկանց առերեսումը, նրանց առաջընթացն ապահովելը, ասել է գրողը։ Նա նշել է, որ Պոլսահայր մտավորականի մասին գիր գրելու ցանկությունն իր մոտ առաջացել է նրա կենսագրությունը կարդալու առաջին իսկ րոպեներից։ Միջնույն ժամանակ Մանտոն փաստել է, որ իր գրքի մրցանակային դառնալն անակնկալ էր իր համար։ Հիշեցնենք, որ Հրանտ ինքը սպանվել է 2007 թվականի հունվարի 19-ին Ակոսի խմբագրության արչև։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է հետմահու ազատության նախագահական մեդալ շնորհել 20-րդ դարի ամենահայտնի երաժիշտներից մեկի ռոքընրոլի արքա Elvis Presley-ին։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, մեդալը շնորհվելու է հաջորդ շաբաթ։ Բարբերականը մանրամասնում է, որ ազատության նախագահական մեդալը Միացյալ Նահանգներում բարձրագույն քաղաքացիական պարգևն է։ Այն ամեն տարի ԱՄՆ նախագահի կողմից շնորհվում է երկրի անվտանգության, ազգային շահերի, համաշխարհային խաղաղության ոլորտներում էական ավանդ ունեցողներին, ինչպես նաև ականավոր մշակութային գործիչներին։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ սովորությունը եւ մոլորությունը սիրելը Քեզանով դարված է ոնց որ կախարդված է եւ հոգուս հայացքը իրել է Եթուր իմ սիրտը որ գողացել ես հենց այն Jasno jer երկուսինը որ մեր երկուսինն է իմ վերջին կամուրջը այրել է մեղավոր անմեղը եւ հավերժ այնտեղ է ուր արձագանքում ես տողնում դու իմ արևն ես իմ լուսաբացն ու երկինքը սիրտս տարել ես որ միայն ինքդ գիտես բայց անտարբեր ես ու չես կանչում ինձ քո գիրկը ես good. what Ooh. Ռադիոլսող բարեկամներ, հիշեցնենք, որ եթերային ձերուղեկիցը խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Օրեր առաջ Խաշաթաղի շրջանի Կովսական քաղաքում հանդիսավոր պայմաններում նշվեց համայնքի հիմնադրման 20-րդ տարեդարձը։ Այս կապակցությամբ մեր գործընկերուհի Վարդուի Բաղդասարյանը զրույց է ունեցել համայնքի ղեկավար Ռազմիկ Մարկարյանի հետ, ով 20 տարի բնակվում եւ արդեն 10 տարի ղեկավարում է համայնքը։ Ես մի բան ասեմ, որ պատկերացում կազմեք, 97-ին երբ որ եկել ենք, մի մեքենա է եղել Լերկավիկ, դա ես եմ վերել ինձ հետ, Նիվա Մակնիշի մեքենա, ընդամենը 7 ընտանիք է եղել, այդ մի Նիվան ծառայել է մեզ այն ժամանակ ոց ծազը շատ էր, հաճախակի էր լինում, հիվանդանոց չունեինք, ուղարկում էինք հապան, կամաց կամաց ունեցանք հիվանդան ունեցանք դպրոց, ունեցանք մանկապարտեզ, մեքենան ինչի համար շեշտեցի, այսօրվա դրությամբ 130-140 մենակ մարդատար մեքենա ունենք։ Այդ տարբերությունը ինչի համար ասացի ունեինք մեկը, բայց այսօրվա դրությամբ 140 մենակ մարդատար մեքենա, լեգկավոյ։ Ունենք գրուզավորներ, ունենք ութատ կոմբային, ունենք տրակտորներ 20-ից ավել, մի խոսքով իր այդ գործիքներով ամեն ինչ իհարկե զարգացել է շատ մեծ տեղ 7 ընտանիքով եկել եք նախնական շրջանում մոտավորապես քանի հոգով 7 ընտանիք 7 ընտանիք իրենց շնչերով մոտավորապես 35 շունչ իսկ հիմա արդեն քաղաքում գրանցում ենք արդեն 800 շունչ 170 ընտանիք այսինքն բնականոն զարգացում իհարկե իհարկե զարգացել է եւ զարգանում է ճիշտ է խնդիրներ շատ ունենք ունենք դեռ ճանապարհի խնդիր, որ պետք է վերանորոգվի, ունենք բնակարանային խնդիրներ, որ այսօր ցանկացողները հաճախակի են գալիս բնակվելու, բայց չունենք բնակարան հատկացնելու, այլ խնդիրներ ունենք։ Ունենք թաղամաս, որ խմելու ջուրը չկա։ Եվ դա ես համարում եմ բնական, կամաց-կամաց դրանք էլ կարող են կյանքի կոչել։ Իսկ բնակչության շրջանում ինչ խնդիրներ, կենցաղային խնդիրներ, ասենք ունեն ավտոներ, գրեթե բոլոր ընտանիքները բացառությամբ թող մի քանի ընտանիք չունեն, նրանք էլ համարյա ունեն, որովհետև եթե հարևանին դիմում են, այ բնավորության համաձայն միշտ էլ ձերք մեկնելը, օգնության հասնելը կա։ Իսկ կենցաղում ինչն է, որ ճունեք, ինչն է պակասում, որ դա ամբողջ բնակչության համար է կամ կեսի համար է։ Հիմնականում աշխատողները համարյա խնդիր չունեն, ովքեր որ ծորեն են ովքեր որ ոստանային կուլտուրաներ են մշակում։ Կարելի ասել, որ դրանք խնդրեմ չեն ունենում։ Միգուցե ունենում են շատ քիչ, բայց որոնք որ չեն աշխատում, բնականա դրա խնդիրներ ունեն։ Կան այդպիսիք, որոնք չեն աշխատում։ Այո, կան համբալներ, մեր խոսքով ասած, որոնք որ չեն ուզում աշխատել։ Ուզում են ապայման մի տեղից մի թեթե բան բերել, յոլա գնալ։ Դաշտեր տրամադրված ավարել հողերը, որ կարող են ծորենց անել, կարող են ոստանային կուլտուրա դնել ուրիշների նման, բայց չեն կատարում նման ընտանիքներ էլ ունենք, բայց քիչ է, մի քանի ընտանիք։ Իսկ երիտասարդությունը հիմնականում ինչով է զբաղված երիտասարդության շրջանում ինչ խնդիրներ կան։ Երիտասարդության շրջանում արդեն մոտ 10 ընտանիք երիտասարդներ անցել են ծառայության։ Ճիշտ է, մեր զորամասում էլ կան ծառայողներ, բայց հիմնականում Գապանի զորամաս պայմանագրային ծառայության են անցել եւ տեղափոխվել են բնակարան են Հայաստանում, Լատվանում, բնակվում են այնտեղ վարձով եւ ծառայում են զորամասում։ Հիմնականում երիտասարդները հող են մշակում մեզ մոտ, ծորն են ցանում, բոստան են մշակում, հողի մշակությունով են զբաղված։ Մեխանիզատորները, երիտասարդները, բոլորը ասենք տրակտորներ են օգտագործում։ Ունեք անհաձեռներեցներ։ Անհաձեռներեցներ ունենք շինարարական գերպություններ, համաձեռներեսներ ունենք, խանութներ, որ գործում են, ունենք տոկարնի մեխ ցեխ ունենք։ Դա շատ կարևոր այսօր։ Դա երիտասարդի է պատկանում։ Այո, այո, երիտասարդին մեր սիրայից եկած երիտասարդ ընտանիքի է։ Խնդիր ունեցողներ մեխանիզացիաները ինքը տեղում արդեն կարողանում են, եթե այս դետալը պետք է վերանորոգել, վերանորոգում են։ Ուրիշ տեղ չեն գնում։ Առաջներում հապան էին գնում, խնդրեմ է գնալը, գալը եւ այլն, բայց հիմա անմիջապես եթե դաշտում ասեն ասենք, գործիքա կոտրվել, գործիքա փչացել, տեխնիկա է փչացել, անմիջապես իջացնում են տոկարից է, կարգավորում նորից անցնում են իրաց գործին։ Փաստորեն պարապերիտասար չունեն, չունեն, այո, չունեն։ Աշխատում են այո, հիվանդանոցում, մանկապարտեզում, դպրոցում մասնագետներ են հիմնականում, որոնք էլ որ չունեն մասնագիտությունը զբաղվում են հողակ Իսկ ուրիշ ինչ օբյեկտներ կան գյուղում բացի մանկապարտեզից, դպրոցից։ Փրկարարություն ունենք, նորասացի մեղ ցեխն ունենք, ունենք հիվանդանոց, ունենք մանկապարտեզ ասացի, այսքան։ Իսկ ընտանիքներ, նոր ընտանիքներ կազմավորվում են համայնքում։ Այո, ամուսնանում են բնականաբար առանձին ծուխ են ուզում դառնալ։ Այս մեր դժվարությունը կայանում է դրանում, որ այսօր բնակարանային խնդիրներ ունենք Ճիշտ է, պետությունը շինանույթ է տրամադրում, բայց տրամադրելը հակի ժամանակա պահանջում։ Ըստ իված մի փոքր սեյակում յոլա են գնում, ինչև շինանույթ ենք տրամադրում, որ նոր կարողանում են իրենց տունը կառուցել։ Կան համարձակներ, որոնք այնուամենայնիվ կառուցում են նոր բնակարաններ։ Այո, այո, բոլորը միշտ լծված, ամեն կպած է սողը ջրի, այդ ձև չի որ ասեմ ճամպրուկային են, ովքեր որ գնալու են գնացել են, ովքեր որ աշխատանք ունեն, աշխատասեր է, աշխատանքը կա, եւ հողը մշակել է, եւ տարբեր կուլտուրաները ցանել է, անել է, աշխատանքը լիքն է։ Ուղղակի աշխատող մարդ է պետք, այդ աշխատողներն այսօր մնացել են, գնացողել չունենք, բոլորը հիմնավորվել են եւ նպատակել չունեն գնալ Իսկ սիրահայերը, որոնք եկել են, տեսել են, հարմարվել են, նրանց գրավել է տարածքը իր գեղեցկությամբ, իր բերքատվությամբ, ինչ տրամադրվածություն ունեն։ Նույնը վերաբերում է սիրահայերի ինչ աշխատողները գնացել են, իսկ մնացողները մնացել են։ Այսօր ադրությամբ ասեմ, եկել էին մոտ 22, 23 ընտանիք, այսօր մնացել են 14-ը։ 7-8 ընտանիք գնացել են։ Հիմա բնակվում են Կովսականում, յուրաքանչյուր ունի իր ամեղ պարկերով, իր տեխնիկաներով, հարյուրավոր հեկտարներ դաշտեր ունեն, ոչ մի խնդիր չունեն իրենք։ Նորմալ ապրում են, դեռ աշխատում են իրենց ցանկերը ավելացնել, դեռ աշխատում են իրենց տեխնիկաները ավելացնել, աշխատում են իրենց գործիքները ավելացնել, Իսկ չեք նեղում, որ սահմանամերձ եք Պարսկաստանի սահմանին եք հարակից, ընդհատ օտար միջավայր է ձեր դիմաց։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Սա արդեն դարձել է մեզ համար հայրենիք։ Ինչի պետք է նեղենք։ Ես 7 թորնիկ ունեմ, բոլոր ծանվել են կորսական։ Այսինքն այսօր եթե մենք մտածում ենք, հիշում ենք մեր ծննդավայրը ամենահարազատն է մեզ համար, մեր ծննդավայրը, ես արդեն պատկերացնում եմ նույններ մեր թորնիկները վարո մտածելու են ամենահարազատը կովսականն է իրենց ծննդավայրը։ Այսինքն դուք սահմանապահ եք։ Այո, նաև սահմանապահ ենք ցանկացած անհրաժեշտության դեպքում զինվորի կողքին են կանգնում։ Վերջերս նորից զինվորի կողքին էին մեր տղաները այո զորահավաքներ եւ Կարորիայի եւ ես վերջում զորահավաքեր մեծ մասնակցություն ենք ունենում։ Իսկ ունեք զորամասում ծառայող զինվորականներ Կովսականից։ Ունենք, այո, ոչ չունենք, ունենք։ 8 հոգի ունենք ժամկետային ծառայողներ, իսկ հիմա ունենք 2 հոգի մեր սահմանապահ զորամասում որ ծառայում են երիտասարդ Մենք Ղափանում որ նոր նշեցի, Ղափանի զորամասն անցել ծառայության պայմանագրային մի 3 ընտանիք էլ ուներ են ծառայում։ Իսկ ուսանողներ։ Ուսանողներ էլ ունենք, ինչու՞ չէ, Շուշիում ունենք ուսանողներ արվեստ են դասավան սովորում, ունենք նաև նարեկացի, իշքան հիշում եմ նարեկացի, Ստեփանակերտում այո, նաև ուսանող ունենք, ունենք նաև Երևանում Իսկ ինչ որ ձևով համայնքը կարողանում է օգնել նրանց կողքին կանգնել, թե նման անհրաժեշտություն չի։ Եվ դեպքեր, երբ որ օգնել ենք, ծնողազուրկ ուսանող ենք ունեցել, սովորելուց է եղել Երևանում օգնել ենք, այո։ Հիմա ավարտել անցել արդեն աշխատանքի մեզ մոտ։ Համայնքում վերադարձել է։ Այո, վերադարձել է աշխատում է ոստիկանությունում, ինքն էլ ոստիկան, դիվիջալոց աղջիկը երեխայա, եկել անցել աշխատանքի մանուկների գծերի քննիչ է այսպես։ Անչափահասների գծով տեսուչ։ Այո, անչափահասների գծով տեսուչ որպես։ Օգտել ենք այո, որ դրա կարիքն է լինում, աշխատում ենք որ ամեն ինչ անենք, բայց հիմնականում չկա այդպես կարիքավոր որ պետք է մենք օգտենք։ Իհարկե վարչականում է ժամանակ ծորագիր կար, որոնց ուսման վարձն է տրվում Ինչքան գիտեմ, հիմա էլ էլի կեսով չափ, էլի վարչակազմը։ Հատուկ խմբի թե բոլորի։ Չէ, դա վերաբերում է բոլորին, ինձ թվում է բոլորին։ Հիմա եթե փոփոխություն չի եղել, մի ժամանակ բոլորին էր։ Եթե ամփոփելու լինենք, ձեր խոսքում լավատեսությունը կգերակշռի, ուծե սպասումներ ավելի ապագայի նկատմամբ։ Ես հույսով եմ, որ լավա լինելու, դրանում առանց կասկած։ Խնդիրը դրանում է, որ բնակչությունը հաճախակի դժգոհում են, այ այսօր ջուր չունենք, ճանապարհն է վատ եւ այլ եւ այլ։ Բայց ես միշտ մտածում եմ, որ համայնքներ կան հարյուրավոր տարիքայացված, ելի խնդիրներ են բայց մենք ընդամենը 20 տարեկան ենք, 25, հա։ Բնական է, պետքա նաև լինեն խնդիրներ, որ ամայքում չկա, չկա նման Ջրի խնդիրը այսօր կենսական ամենամեծ խնդիրն է։ Ջրի խնդիր ունենք Երևանյան թղամասը, որ ամենամեծ թղամասն է, այդ թղամասում ջուր չունենք։ Սեզոնային է, ակունքից ցամաքում է Իսկ ծրագիր չկա ցանց անցկացնել։ Ներկայացրել են զեկուցագրով բանավոր պայմանը որովել են ղեկավարության հետ, որպեսի կոմպակայան տեղադրվի, նոր բասեին կառուցենք այդ թաղամասում, վայստավորենք ընդդեղից նոր վաստորենք ընդհանուր այդ թաղամասի։ Իսկ ռոկման էլ չկա։ Ռոկման ունենք, ռոկման ջրի խնդրեմ չունենք գետը անմիջապես քաղաքի միջով անցնում, ունենք 5-6 տեղից վերցված մայր առներ, կանալներ, որոնք որ ամբողջ մեր դաշտերը ողոքում են, ոչ մի դեր չունենք ողոքման այդ կապված։ Պարոն Մարկարյան, եւ քանի որ ձեր համայնքը խոշոր համայնքներից է, կարծում եմ բազմազավակ ընտանիքներն էլ լիքը կլինեն։ 20 ընտանիք ունենք բազմազավակներ, 4 եւ ավելի երեխա ունեցողներ, 6, 7 երեխա ունեցողներ 7-8 ընտանիք են, մնացածը 4-ը եւ 5 նորմալ բնակվում են նպաստը պետությունը տալիս, հա, որոնք որ կազմակերպված են բնականաբար այդ տված կոպեկները խնայողաբար ճիշտ օգտագործում են եւ հերիքում մի կողմից անասուն են պահում, հողեր մշակում, կան նաև ընտանիքներ, բազմազավակ, որ միայն այդ նպաստի վրա են հենված։ Այսինքն չեն վարում, չեն ցանում, բնականաբար իրենց համար դժվար է լինում, այդ ժամանակ արդեն պետության կողմից օգնություններ է նաև լինում, հարուսուն ենք մենք, սոցիալբաժնից է լինում օգնություններ։ Դե մենք էլ տեղի իշխանությունով ինչքան կարողանում ենք, դեռ ենք մեկնում, աշխատում ենք օգնել Տները կառուցված է արդեն շուրջ 8 բազմազավակի տուն կառուցված է։ Էմյուս ընտանիքները, որոնք որ բազմազավակ են դարձել, նոր են սկսել դառնալ իսկ որոնք որ շուտ վա բազմազավակներ են, դրանց տները պետությունը կառուցել է։ Եվ հիմա շարունակում է այդ ծրագիրը, նորից կառուցվում է բազմազավակի տները։ Լիզանք տվեցին հերթականությամբ, որպեսզի ընդգրկեն գալող տարվա ծրագրի մեջ նորից բազմազավակների տների կառուցելու ցուցակը։ Նորից ցավանացուցակ ենք ներկայացրել գալող տարի, որպեսզի ծրագրում ընդգրկեն այդ բազմազավակի տները։ Ես թվում նորմալ է, եթե ճիշտ կազմակերպում են, ճիշտ էլ դաստիարակում են, ճիշտ էլ պահում են։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Սյուժեն պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այստեղ ամեն գագաթուցով Արձագանք է տալիս հզոր Եվ քո խոսքը հերու տանում տանում Թե բարի են խոսքերը քո Հայոց լերներ ակնածանքով խոնարեն կոթելների Բաշը կզած քո ձերքերի Իսկ թե չարը լերները մեր Զլավայով կարծականքել Որ լերները կշում Tedavımı saysımın gel Gögülür biz şairin saz Omerav kogal uvegan Gönale tove imanu Nerençam pekaver nakar Ешь, Халиль, а я стану Բաշան, բաշան, անդիրապան Զատված, հատված և սակայն մի Մնացիր Հայաստանում Հարգելի ուղդիրներ, իսկ այժմ օրվա հիշաժան տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ այս օրը ծնվել են Ֆրանսուଆ Օգյուст Ռենե Ռոդենը, ֆրանսիացի նշանավոր քանդակագործ, Ռոլան Պիկովը, խորհրդային դերասան, ռեժիսոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Կարլեն Ադամյանը, հայ ճարտարագետ, էներգետիկ մեխանիկոս, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հրանտ Ահարոնյանը, հայ ազատամարտիկ, Արցախյան ազատամարտի մասնակից, Հայկ Թոքմաջյանը, հայ քանդակագործ, Վիլյամ Պետրոսյանը, հայ քանդակագործ, Հայաստանի նկարիչների միության եւ նկարիչների միջազգային ընկերակցության անդամ։ Հրաչյա Ներսիսի Ներսիսյանը, կինո եւ թատրոնի հայ անվանի դերասան, երկրորդ աստիճանի Ստալինյան մրցանակի դափնեկիր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ։ Յուրի Ամիդյանը, թատրոնի եւ կինոյի հայ դերասան։ Վոլոդիա Սարդարի Սարդարյանը, հայ խորհրդային ֆիզիկոս, ֆիզմատգիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Arim sochar Թող պարտես մերին տաղերով կունբեր, որ թյուսաչերին, բայց նա լալիս է, դու սոխակ մի գա, իմ որդին չուզեր, տիրացու դարնար, Bajtna lali se, du sochak migan, im vortin chuzer, tiratzum darnan. Աճմիրուկ ծրագրի նոեմբերի 12-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հիշեցնենք, որ ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում էր Արմինե Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանը։ Իսկ հիմա խոսափողը տրամադրում ենք Սերյան Կարապետյանին։